บุ๊กทูแปดสิบเก้ายอดินอาหกยอดินอาหกประโยคคำสั่งหนึ่ง명령문일명령문일คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย 당신은 너무 게을러요. 너무 게으르지 마세요. 당신은 너무 게을러요. 너무 게으르지 마세요. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก 당신은 너무 많이 자요. 너무 늦게까지 자지 마세요. 당신은 너무 많이 자요. 너무 늦게까지 자지 마세요. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเ 당신은 집에 너무 늦게 와요. 집에 너무 늦게 오지 마세요. 당신은 집에 너무 늦게 와요 คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ 당신은 너무 크게 웃어요. 너무 크게 웃지 마세요. 당신은 너무 크게 웃어요. 너무 크게 웃지 마세요. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ 당신은 너무 작게 말해요. 너무 작게 말하지 마세요. 당신은 너무 작게 말해요. 너무 작게 말하지 마세요. 당신은 너무 많이 마셔요. 너무 많이 마시지 마세요. 당신은 너무 많이 마셔요. 너무 많이 마시지 마세요. คุณสูบบุหรี่มากเกิน 당신은 담배를 너무 많이 피워요. 너무 많이 담배를 피우지 마세요. 당신은 담배를 너무 많이 피워요. 너무 많이 담배를 피우지 마세요. คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป 당신은 일을 너무 많이 해요. 너무 많이 일하지 마세요. 당신은 일을 너무 많이 해요. 너무 많이 일하지 마세요. คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย 당신은 운전을 너무 빨리 해요. 너무 빨리 운전하지 마세요. 당신은 운전을 너무 빨리 해요. 너무 빨리 운전하지 마세요. ลุกขึ러 일어나세요, 밀러 씨. 일어나세요, 밀러 씨. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ 앉으세요, 밀러 씨. 앉으세요, 밀러 씨. นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ 앉아 계세요, 밀러 씨. 앉아 계세요, 밀러 씨. ใจเย็นๆนะคะ좀참으세요 좀 참으세요. 여유 있게 하세요. 여유 있게 하세요. 잠깐만 기다리세요. 잠깐만 기다리세요. 조심하세요. 조심하세요. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ 시간을 지키세요. 시간을 지키세요. 양오 바보처럼 굴지 마세요. 바보처럼 굴지 마세요.